Maite ditut maite gure bazterru Rock and rollaren etorkizuna hau dela Ostira luntan Gure bazterrok musika emankizuna ostira luntan Aratzeko amagetan Entzun duzien bezala Eh, Gabon Xavi? Gauan, txomin! Eta gauan entzuleak, ordean eh, berriz, eh, berriz ere ongi etorriak eh, gure bazterok eman kizunerat. Ordean ala, gure bigarren saioa da eta gaur lehen saioa entzunutenek badakite zer egin ginoen saio hortan. Joan ginen, joan ginen norat? Garazirat. Eta, eta nola joan ginen? Autos. autoz? Ah, autoz, bai. eta egun, bai, erran behar dik, uh, badugula arrazo tipi bat, ene aldi duk txomin otuain inartzeat, eta ene otua pananduk. Hordian, joan gituz, aldiuntan, nola? Eta bai, ikusten jatok motua kanpoan eman dukala, eta argiak piztu ere, eta motora pizt, pizten ari izo, orain. Eta ba, piztuko diau berotzeko pixkat, eta gio eh, joan engituk, eta aldiuntan uh, eh, amikuzerat buz. Amikuzerat, eta uh, jakin behar da, eh, motoz gireno, hainitz entzunen dugula. Eh, hor ez ditugu larrizko bestak, eh, eh? <laughs> bon, badugu zinezko... <clears throat> Kistoin materiala bat dugu. Kaskak, botak, ah, mustatxak eta denak ezagiti hau. Kistoin. Panoplia hori behar pentsatu hor gau, gau ez girela, eh? Entzuleek behar dute jakin, gau, eh, gau iluna dugula gurekin eta, eta dona paulen beraz eh, eh, ikusiko dugula, nola, nola bizi diren, nola ze musika entzuten duten eta... Eta, en fet, deliberatu dugu gauaz egitea amikuseko itzulia, zenta iduriz, ba, badela fama bat, gauaz edo egunaz, berdín ila de lado Don omen hola dela, ordean gu gauaz eginen dugu ikusteko, zenta egunaz badakigu nola den, ordean komparatzeneko eh, empikabla. Eh, eta gainera, estapenetik egin ginoen, eh, gure emankizuna badu helburua ere eh, egite analisi sozio-kultural eh, sozio eh, edo ez dakit nola erten den, baina eh, jendartearen eh, eh, bizimoduak eta analisiatu nahi ditugula musikaren bidez, ordean, behar, motoz ikusiko dugu, ele, nola, nola bizi diren amiku zen gain ongi. E, abiatzen gituk? Hale, jo, pizten Horrean, piztenuk? Entzunen diago motora. Hore, hore. Bo, e, eh, entzuleek, eh, entzuleek jakin behar dute, eh, Dona Paulera joa ernez, entzunen dugula segidan, kantu bat, motoaz, mitzo dena, motoaz edo, ez dakit, ez ere bortxaz, motoaz, mitzo, baina Brigitte Bardo ukaren duzio orain, iruleiko irratian eta euskal irratietan. Je n'ai besoin de personne en Harley Davidson. Je ne reconnais plus personne en Harley Davidson. J'irai peut-être au paradis, mais dans un train d'enfer. Je n'ai besoin de père personne en Harley Davidson. Je ne reconnais plus père personne en Harley Davidson. Et si je meurs demain, c'est que elle était mon destin je tiens bien moi à la vie qu'à mon blanche. Wow. Bon, ez dakit eman kizun hori burulaino de dugun, Zeta hor boto gailan ez eta Gerran Bide txipietan gira eta deia buska delutzen asianiz Konfintxa osoa iten dakot Espero agazen dutala zuet eh, bat abian giren zuzen, horrean horak uartin gira jaiten gira, uartin girin baita, eh, edo baitzen, garai, garai hartan gu gazteok ezagutu ez dugun garai hartan bazen leku bat dugun jaten eta jaten altzen eta konzertuak ikusten hartziren. dans le creux de mes hementxe aparkatu gira uarte iriko plazan eh, bide, bide bazterretik ibiltzen ari gira eta joaiten gira eraz e, eh, desagertu da edo hautsi hautsi duten etxe batetarat bai, e, hemen eh, gelditzen dena uartirin da garraja bat biak bat eta ondoan bada pentze bat eta pentze untan jakin behar da leheno bat zela etxe bat saldunenia deitzen zena Eta etxe honetan zen eh, garaian, eh, be, gure gaztetxeak bezala, en fet. Eh, toki bat, nun hain izkontzertu, taurako bat ziren. Toki kulturala, eta jaten altzen ere. <laughs> Eta horrean hemen go talde tipi, tipiak, eta piskat, toki bat edakusteko ben musika, eta unat ziren presentatzeko ben asorkuntzak. Eta hala, hemen izan ditu eh, garai hortan jortan ba, zitean uh, eh, adibidez kapten egurrak, uh, beltzez, txingumabi, skunk, uh, hor ni ezagutu dut alaik eh, talde horiek ziren pasatzen, gio noiz hasi den eh, salgunenia kontzertu ni iten antolatzen eta hori guzia ez teketsu bera egan. Eh, Nei ginoen ostatura joan galiteko, baina ez da gehiago ostatua? <laughs> Belarra behizik ez dukua. Bai. Eta bada gibelean ere gaztelu bat, bon, alere iduridu, iguarte hiri egi zaharra Da, ah, historikoki ez dira aipatzen ez Elizare ere baduk. Eliza, Eliza beti hor Eta hor dian, eh, ejan behar dugu ere, eh, ez girela, eh, ez jakinak eh, badakigu, salduen zendako, deitzen zen hola. Nik ez nakian, mena hik iduriz baduk anekdota tipi Eta bai, hor dian. Eh, Esplikazak, salduen ja itza nuntik aldu dena. Hor eh, etxe hori zahar zahar Eta, e, dira, aspaldi, jana idu, etzian, etzela elektrikorik, amplifikadorerik, ez eta autorik, mhm. jendeak ibiltzen ziren zaldiz. Eh? Gu moto zare baina lehen ez zuten olakoik. Oh. Eta horrean, pietunak, guakti iriko pietunak. hala ere, pietunak bazitean nahi, eh? Ba, ba, ba, ba. ba. Ah. Eta horrean, pietunek usten zituzten beraien zaldiak, salduenean, Bartzeni sortze, dela dela mende mende terdi dela mende bat orain bau bidea eta dena uh, ara, zaldien uh, eh, uh, eh, baki kuesternetan bezala ah, bai Hora, horrean uh, hi, uh, ere musika pasatzeko ze, ze emanen musika bezala Be, ez dakit, gostean aipatu dituzten uh, taldeak hor ez dakit, zeneko ez Dio ikire ire betoa posatzen aluk, ez gara eh, ba, guztuko. Beltzez, eh, beltzez emanen jau ba? Ba, beltzez pixkat punka duk, eh? Badea normalki ez duk ez ez diat ez zeranen gero, eh, besteak ere, untsa zitean, eh? Ah, Hoitzen ba, un ba. mister egoazien disko bat eta eman zuten jok eta kitio. Bai. Hori, E, Mr. Chagoak behar bat berriz aipatuko diau, eman kizu batean abian bali magira, ba, azparne alde hortat edo la. Eta genera berriz hasi dute horiek? Ba, ikusi Berriz gelditu ere, ala Ah, hori? Ez dakat, joan engitu kasparnerat edo, badian uh, zeite kondatzeko aik edo. Dakat, aski izan zabalima da motuan, behar da. Ah, motoz eh? <laughs> ez, eh? ez motoz. Bale, beltzez. oraintxe eh, heldiak gira beraz eh, aldaka gaztetxerat eta eh, hala berginuen hemen gelditu bat zenta gaur egun aktiboa den gaztetxe bat delako eta baita ere transizioa egiteko baziren lehen <laughs> lehen baziren beltzez eta eta bon, lekuak non baziren kontzertuak amiku zen mena gaur ere badira Ba, gaztetxeak badira dira ikusi gara ez dira lokalaik, bena baukala ere alkartea beti hor eh, lokal, lokal matxekatzen dira, amikusen badie bat, e, uh, bizkiontsa baliatzen dira, usu erregularki iten uh, eh, gauza batzu, ez baita espada konzertuak bakarrik, edo filma batzu, edo konferentziak, edo piskat denetaik, da. E, badakit uh, gaztetxea, fin, elkartea amiku zen aspalditik badela, eta iniz gazte bataiatu dutela luzaz, luzaz, hemenko, hemenko hausapez uh, eta kontseilu eta horiekin lokal bat uh, okaiteko, hala, konzertu eta gauza bat initeko eta ez dela beti errez izan, hori pentsatzen dut. eta hala, nik horiek eskertzen ditutzen, eta horiek dira pixkatea hasi bataiatzen, Eh, eta bai, bada segida bat, eta horiek ere bataiatzen dute, eta untsua da erten nugu amiku zen beti hila dela, eta hori guztiak baina, bada bat, e, eh, untsua bizik dena, bizik untsua. Eta, egon behar da, eh, hor eh? martxoaren biagira, egun, eta hilabete untan du gaztetxe horrek bere urte betitzea ospatuko. Zomat urte? Zomat urte. Zomat hiri ustez? <laughs> Egin Uh... 4 euh, là bez? Ba, holako zeitiz behar da, bai. Entzuleak, euh, balin badakizi c'est <laughs> urte egiten duen they deitu zerosei bat bi iru laubo sei zazpi sortzirat eta irabazteko disko bat tostibarre uh, bi azken diskoa azken diskoa An exklusivite An exklusivite da diskoain uh, eh, izena, eh? hori da? Ba bai, hori da ba, ba. <laughs> Disko guziak hola deituko dira eh? Deitu fite eta gero eranen dugu ordean eh, ze adin egiten duen aldakak Eta uh, ba, gure emankizuna alduziela entzun ba, baita ere telekargatu interneten, eta han ere emaiten alituzia zuen komentarioak. Ordian, balin badakizie eh, eh, zonbat urte ospatuko dituen alaka gaztetxeak, idaz, idazten aluzie ere zen, eta ba, ez obtzen ditugu elkarteko batzu, eta kesatuko dira ez baitakigu susen eh, urte, urtea edo adina Horgan la bombe barkatu eh? Behar ba horiek die komentarioak idatziko ere Bai Kusiko, <laughs> dena den, ehm, ebe, eh, aldakak eh, ospatuko ditu bere urte betetzeak martxoaren, ogeita amekan? Mhm. Bai. Eta eta ala eh, be hori eh, existitzen da eta Euskal Herrian badugu gestuntzantza eh, gaztetxeak gastetxeak erria initzetan izaiteko eta eskualde guztiet ainitzetan beintzat eta ordian hala in botako dugu ere kantu bat <laughs> gaztetxeen gastetxe gastetxeen omenez. Bai eta nik Nainian kantu bat benahik ez duk nahi, ordean eh, hide betua posatu duk. Eta ordean ze inposatuko duk hor? Eh, kalapite eta aldea entzunen di haue, badie kantu izigarri polit bat gaztitxei buruz. Eta ala, uh, eh, kalapite taldea gure bazterrok emankizunean. Bra, bra, bra! kalapite zen, eh, kalapite taldea zen, gure bazterok eman kizunean, eh? beti gurekin zirezte, Xabi, untsaiz? Ba, bizik untsanuk, ba, piskatoztia, egia eh? Piskatoztia horre ba. gauean gitu, eta, bon, horrean, hor, uh, ez dituk motuak hemen traktera dituk. Eta ba, nok aipatzen aldu amikuse, aipatzea, aipatuz gabe traktorak eta traktor saltzaileak, zenta hemen badira ainitz. Metra karatuan ez dakit egin utan edo, ez, ez, ez, bena ainitz, hemen dira denak kasik. Eta ordian, anekdota tipi bat, zenta guk sekatzen ditugunak, uh, eh, gizuntan dira anekdota txipiako, la ba, musikari, eta, ba, eh, lotiak dienak, eta hor badugu bat. Bon, ez dakit aipatu behar dutanez, uh, Bon, aipatuko dut ala. Ale, ale, Javi, guai hasi izor dira. Bon, anekdota hortan, ni niz piskat barne ere aktore ordean ala, alge niz, oh, me bo, ala ere. Duk zinez, euh, lehen aldia, hola, euh, eman kizun batetan hori kontatzen dukala. Eh, bai, eh, ene bizian eh, nian txekulan aipatu antzinean ere. Eta guai berriz ikusteak ino, uh, intziatak ah, gogorat. Entzulek eskertuko odie, holako eta hire diskoin uh, izena, eh, berein izena bezala, an eksklusivite izan, endo kordean. Ebe hemen, uh, gituk ebe erten marka, <laughs> traktor markak dituk, eta hemen txaltzientie uh, klasako traktor akordean, eta hemen, nola erran, musika, izan duk igande batez, duela ama bost urte duelako uh, talde bat, talde batek jo, dik, hemen errepikatu dik, hemen go uh, eh, angarruntan, karto kartoinen artean eta bidoninen artean, eta ala, igandea txalde batez hemen izan dituk bi gitarra elektrikak eta kantari bat eta kantari hori eh, maleruski uh, ez da gehiago gurekin uh, Hilda maleruski e, Fabrizio Alde deitzen zen Eta, hala, nahi nuen aipatu, piskat, uh, eh, Fabriz aipatzeko ere, uh, bera lotia zen amikuzeri, Dona Paoleri, eta biziki maite zuen kantatzea, eta kantu politak. Ez, uh, hartzeko musikak eta horiek, me jazko kantuak. Etxean kalapite maitea di ez? Eh, ne ustez, etxe maitatuko ez. <laughs> eta, hala, han erripikatu ginean, eta, bera, bera kantuz, e, ni gitarran, eta beste lagun batekin gitarran ere. Eta lagun hori etortzen zen, pff, eroginen gara jortan, me tarnosetik alduzten booster batekin amplia eh, zangoen artian, eh, gitarra eh, <laughs> bizkarren gainean, eta hala, emaiten zuen ez egitzen bat denbora, tarnosetik amiku arte, eta bakarrik ere pikatzeko, eta gero berriz etxata zen. Eta hala, eta hori dian, be Fabrizini eskeni nahi nuke kantu hori, eta kantu hori duk, Linton Town. Linton Town. Biziki maite kantu hori, itzak biziki politago itira ere, eta usu kantatzen zian. Horean, ara, nire homenez. Linton Town, mendian gora. beltzen ez bazaititza Mundua dantzan jarriko nuke jainkua banitza alin tanta ontzen, mendian gora kantua, uh, euskal eh? eta beti gurekin ziste, Xabi, <laughs> obekio. <laughs> Eh, hala. Eh. Hala. Ez teket nok erandien amikuse zela, be ez. Gauaz beden, bada... Ebe, eh bigarrena da, bigarren mobileta eh, kurutzatzen dugula bai, bidean. Horean, eh? bai, bai. gazteak badira, gauaz ere, mikuzen. Hala, argia initz ere, mhm. argiak, Bo, egia egan, zentruan orain txaparkatu gira eta joiten gira, ikustea ea jen pertsona bat edo bi atxe maiten aldugun, elgarrizketa bat eniteko. Ah, Nago mintzatzeko edo, hola, bai. Hala, beraz, eh, bon, eh, eta ikusiko, eh, zuekin eh, deskubri, deskubritzen dugu eh, Dona Paule eta eganen dizuegu, ea, eh, eh, ea, er, erten den erantzarrak dion bezala, amikuse, kilik. <laughs> Euh, Garrikanausi egiten dira. Hai, gaine horretan bauk musika hor. Eh, ah. ah! Zuten dut ahabotsa eta argia hemen. Ah, iduriz eh, noit atseman dugu. Uh, pertsona batzu hor. Uh, egunon? Egunon, egunon. Bonjour et bienvenue sur un automate de la Société Générale. Pour retirer de l'argent, insérez votre carte à l'horizontale et face embossée vers le haut. Le lecteur de cartes se trouve à 3 heures et à 8 cm de la prise casque. Bonjour et bienvenue sur un automate de la Société Générale. Pour retirer de l'argent, Le clavier se trouve à 7 heures et à 30 cm de la prise casque. Composez votre code confidentiel, puis validez en appuyant sur la touche mine d'un cercle en relief, annulation. Vous avez annulé la transaction. Veuillez reprendre votre... Annulé la transaction. Aïe. Ah ouais ouais, e, euh, Dona Paulen azkenean kurutsatzen ditugun jendeak ez digute, ez, ez, ez dira guri, ez digute agurtzen ez pari maute interesik ez? Bakarri gure sosan haidie hemen, eh, hala, ah. ez du besteik. E, ofet, bauk sosa zen eta ostatu bat ikusi eh. edo uh, guti diren jende horiek hain izdiru badi, eh? Zekiat. <laughs> edo, eh, ba, edo berdin. Gero egan behar da ere, aldi untan beten gira gana polera, baina beste aldiera, beste joan engira amik, amikuse eskualde hortan, eh? eh. Ah, ba, ba, ba, ba, Pasaia bat egin diau hemen ikusteko, baina bai ikusi diau, eh? Eta genera, e, to, gaztetxearen afitxa bat, Hala, <laughs> ez eta eh, amikustarrek, eh, amikustarrak ez dira gaitzitu behar eh, Ba, so gira <clears throat> eskualde horretan ere gauza historia hainitz bat direla eta bo, diren gira behin ze, zeitko natzera Azteko ez dugu eman fini ere eta Foto bat Bon. Gero egan behar da, ere, amikus ez dela, bakarrik bona Odean, eh, erraiten denarik amikuse hila dela, ez duk egia, ez duk amikuse baita espada hila, dona paule dukila. Hora, beliza! Ni gaiztak erranen dute espres egin dugula gauaz ditea ez. Ez ez dugu espres eh? behar da aldiuntan, eh? eta azken aldean ere eh, presaka ibili behar ginela. <laughs> presaka ibili behar ginela, bada pertsona batan. Eta bai, eh, uh, eh, aldiuntan ere pixka presaka ibili behar ginen, ordean ez dugu beste uh, uh, datarik uh, iteko lan hori, eh, lan... Hori da, badia, badia bizi bat, ez da bakarrik errati eh, emankizunak egiten, ordean, hala. Bon. Euh, gabon, gabon. alors, euh, salut. Salut. Euh, Dis-moi, euh, t'aurais une chanson à nous, à nous proposer là pour l'émission On a du mal à remplir les, les une heure. Ouais, j'aurais une, chanson de Noir Désir, euh, là-bas. Bon, mais ben, super. Voilà. Et eh bien, nous, on va continuer la route et puis... Et puis toi, tu vas aller là-bas <laughs> <laughs> Bon, merci. Bonne soirée. Adieu. Bon, hein. on lui a même pas demandé son nom dans le truc. <laughs> on, fait juste le. On fera un montage. Salut, comment tu t'appelles Vas-y, ouais, c'est bon. Et, euh, et, comment tu t'appelles, pardon Mathieu. Bon, Mathieu Knaïdien Bessala, on Noir Désir en Sunendiao. Euh, là-bas, c'est à qui euh, Chekatuko Diao, c'est pas l'imada là-bas, il s'en est double, c'est laissé là-bas dans les remous d'une hélice, le dégoût et la haine. Et j'ai laissé là-bas, le facile d'être triste en pensant, en pensant à toi. Comme il est loin le temps, des regrets ardents balayés par l'ennui, des souvenirs que l'on fuit. Comme il est loin le temps, des regrets ardents balayés par l'ennui, des souvenirs. Et j'ai laissé là-bas mes habits de larmes, couleur de drame à ton charme. Et j'ai laissé là-bas tes chaînes et le boulet et l'attente qui jamais n'en finissait. Comme il est loin le temps des regrets ardents, balayé par l'ennui des souvenirs que l'on fuit. Comme il est loin le temps des regrets ardents, balayé par l'ennui. de 20 mots chargés, balancés sans viser. Que de rafales attentistes et d'espoir revendiqué pour se retrouver vidé de cet amour solitaire que je n'ai pas voulu faire taire. Cette tempête de silence qui m'insufflait mes brillances, il me suffisait de plonger dans mon cœur une main avide magnifique. J'ai du vent brûlant et j'ai laissé là-bas ma peine à jamais, même s'il est triste de ne plus être triste en pensant à toi, comme il est loin d'attendre. On eh, eh, eh, ne on va pas trouver ça sur internet, vite fait, télécharger. Ah, bah, Noir Désir, ta voilà. Hori zen Noir Désir taldea, Euskal Irratietan, eta hor, bai, uh, beti gira, abenturaz, ibiltzen gira eta euh, gira... Euh, Bame, oartzen giren bezala, hemen ez duk musikai, baina bau telebista bat eta musika pasatzen dena telebistan. Hori eh, gerontak egin eh, jo, hala, uh, ostatietan eta hori agertzen duk, hafet. Ea, bame, bala, ostatu batetan gireno, galeginen dugu uh, ostalariari, zer, zer maite duen entzutea, eta eta bat dienez, hola, kantu bat, uh, nahi diena entzun, uh, irratian. Handi, egunon? Hai, egunon. Parle. Hai, bonsoir. Et tu veux, tu veux nous faire écouter une chanson alors Ouais, euh, c'est un groupe hyper connu, c'est YouTube, c'est un groupe que j'ai connu à l'âge de 15 ans, j'avais plus de 40, donc ça fait 25 ans que je connais. Même si la musique a évolué, qui n'est plus du tout pas, pas, forcément trop la même qu'à ses débuts, euh, j'aime toujours autant, et voilà. Euh, c'est quelle chanson que tu vas nous... Alors c'est un des grands standards de u c'est One, voilà. Il y a One et il a fait un duo qui est magnifique avec Marie G. Blige, voilà, One. Iruriko irratian. Iruriko irratian. Hale, txomin, hautazak, ire uh, zerrendan hor, ire xakolan badukala, zenta beti entzuten duk YouTube, YouTube, <laughs> YouTube YouTube, eh? eh bai, eta horrek posten nahu entzutea YouTube gure emankizunean. Uh, eh? Behin gotz. Arritua iduriu, bai, eh? Ez, iz, arritia. Ez ez, nik ere badiat bihotz bat, uh, ere mot, motar Hale, kaskai gabe YouTube. Things are getting better. Do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. Eh, segitzen gure itzulia, orain eh, hemen gituk. Uh, Don Quixoten intzinean. Don Quixote! Don Quixote! Joder! Don Quixote edo Don Quixote duk uh, diskoteka bat. Bai, eta, fari uh, ostatu egin, eh? Aspolitik etxea duk, eh? Aspolitik, eh? Ba, eh. eh. ostatu kola, eta, ah. bon, ana egin enun behit bukatu gau aldia. Eh, nik egin arteiat joan nahi berriz, hode nahi egin are, joan gituk diskotekat. Hori da, ene gura ah. deia ipatu didate, bo, beti... Gauzak transmititzen dire, no? Egan nahi du, marka hona dela. Bai. Ebe, en fet, etxia huk. <coughs> etxia duk. Ez duk, donki joteik. Akabo akabo, baina... bai. Diskotekaik ez da, baina badi irrati bat, Radio Star. Hordean, hemen go nausiak e, e, diskoteka egiteko ordez eginik irrati bat. Uh, emititzen diena, be, ez sobera horren, amikuzetik ez sobera horren, ez baitu aski indarrik, ene ustez, takiatzen dako. Radio Star gainera, normalki, munduan uh, izan behar da. Ah, ba, ba izahak baritu, uh, ikusten altuk. <laughs> Zeruan ere. zeruan <laughs> ere. Eta ordean, be, presentatu behar dugu, pixka bat irrati hori bai, ez? Ba, biztan dena, eh, dona Paul... Irrati, orain, <clears throat> eh? Eta bai, ea konkurentziaz mintzatuko gira, pixkat. Ordean, eh, abe, ez dakiat. Ordean, entzuten... Sehatzen dira, wala... E, emaiten duzi, eh, <laughs> ez dik balioa, beraien txeatzea, entzuleak aski dute emaitea frekuentzia, egun eta bost kakos... Ez txigidan, egon, egon, egon, e, utzi emankizuna bukatzen, eta gero emazie, egun eta boska kotx bederatzi <coughs> eta uste dut eh, ez duela balio uh, uh, komentari horik aski daitzutea, jakiteko zer den I'm a scat Hor, elurri ostatuan gira bai. Edo uh, Galaian eidekia zen elurri ostatuan bai eta bortsa zemendik pastu behar ginen. Uh, Meizu kartierian? Hor, ba, eh, eh, atabal, atabala, atabala, atabala. ostatua ere. Atabala. E, eta bala, horkarrik horretan, eh, bizi mm. hainitz eh, izan da. Mugimendu hainitz. Azteko, uh, eh, berginen hemen gelditu, no. ostatu hortan ordean bonik ez ezagutu. Ni hor uh, idekia zelaik batzutan autobu, uh, eskolatik ditean autobusez pasten ginen hortik, baina ez ginen gelditzen, sofura etzen, etzen gelditzen txekulan. Ordean, iberdin, <laughs> iberdin, Konatzen aluk nola prestatua? Gaixo txomin, ze bizi uh, eh, bortitza ukan dukan hor, zinez, wau. Wow. Eh, garaian, elogi zian biskat e guai e, kalaka eh, bezala, dibidez, e haipatu du laik garazin kalaka, eh, ostial, ostial guziz kasik udan beden egiten tie konzertu batzu. neguan, neguan. neguan, markatu. Ah, ah, udan, ne, neguan, udan. turistak baitu, korean. Ah, Udian garaziko bestakari bakarrik. Otoktonak eh, niguan. Otoktonak. Baxi itzen aldiat? Hale. Eta ordean, uh, eh, ala, hemen bergauza zian. Uh, batzu uh, ostiala Eta hemen izan dituk, me talde batzu, ez duk sine txiko ere. Bo. Ba. Egia. <laughs> duk, horiek. Egia? Arri, arri, okay? Ba. Hala, Parisetik, Parisetik, ginduk, menzu hartio, Dona Pauliat, Sfinkels taldea. orain biziki ezaguna den taldea, Zwinkels, nok ez du zautzen Zwinkels. Eta geostik de, desagertua ere. Ba, hala ere. Beti hor da, Gerard Bast, Gerard Bast, ba. Nikuz Pokuz, ba, oai, Labek Zanax. Telebista egiten dik, hor, oh, zegat ikusi diat. Egin nik, megelitu dik egelitik. Eh, eh. <laughs> Ez, ez, ez. Ba, ba, bai. Nik direkt eh, star edo, zegat. Eh, c'est les jeux vidéo. Zap, zegat, zer, ba, ikusi diat. Bon, ba. Laguntzen dik ere Fatal Bazooka, uh, Mikael Jun uh, tipua. Obe, ah, Ege, obe beretako. egin die. Hala. Obe beretako. Baina, tipo hori, eh, beretaldearekin pastu da, elori ostatutik. Elori... Eta ik kontzertua? Ba, ikusi kontzertua, eta... Gara jortan, uh, eh, ba, zitean, kantu biziki famatua, <laughs> deitzen zena, Aku de Santiago eta en fait concerto aski bitxia zian zen hip hop eh, kantuak eta eh, ez zitzen sobera musika mota hori sobera entzuten hor gehiago metal edo horako eta bon pizkat alatzen zian mira harritiak bezala gintian hor eh, ikusten no la mitso silente parisetik eta horitzen uk gerar bast gerar bast gerar bast hori concerto uh, osoa pasatu zian jarrik kadera baten gainean uh, garagardo bat edo 15 garagardorekin edaten ari, beste eskian mikroan eta ala, batzutan kantatzen zian, eta pasatu zian gabaldi osua uh, garagardo edaten. Hordean, transizio biziki hona duk, zenta entzunen dugun kantua duk, fetet. Sfinkeltzena, uh, duk Alkazeltzer kantua, eta kantu hori nik ezagutu nean uh, liseoan, en fet, uh, izan zian uh, prevenzion rutier eta horiek pasatu zitean, uh, piskat erraiteko uh, kaso egin behar zela alko, uh, alkolarekin, uh, etzela gidatu behar alkolarekin eta hori guztiak, eta emaiten zitean disko bat, nun mm, ez dakia, tamar bat uh, tal edo, uh, kantatzen zutena, uh, uh, nola zen uh, lema kontrola alkoholo volan edo holako zerbaitzean. Eta sfinkeltz bazian alkazeltzerekin. Eta nik eh, manian bakarrik roitzapen hori, ikustia sfinkeltz, jarrik, garagardoak edaten, me harri garria zonbat garagardo iesten zitean, me harri garria. Eta ala, eta... beraz kantua da, besta biharamun... Hala, eh, uh, besta biharamunen hartzen dukan uh, ah. eh, kaset hor. Hala, oh. eta duk kantua kondatzenik nola sufritzen den besta biharamunetan, eta hango uh, alkola ez da ona, eh, hola, ba, beste bai. sufrit, sufritzea ez du merezi, eh, beraz, menaz kortzea, hori da. Eta untsa ezagutzen die, <laughs> induriz zerren gaia, eh, eh, bat. Kantu hori eh, baliatzen zuten, ministerioak baliatzen zuen bere propaganda egiteko. Hori bera. Eta zinkeltzek bazakian hori edo? Ez nik pentsatzen diat ikusiz pertsona mota diren txiste bat zela eta biziki untsa lortu dutela txiste ah. bat balimazen bali biziki ona eta ez palima zen txiste bat, eh, ez dut eh, arrasu lehtzen. Hale entzuten bon. dia, bordean, eh? Alka zeltzer, c'est la guerre. Alcacel, c'est. Je me réveille, c'est la guerre. Qu'est-ce qu'il y a par terre Plein de cadavres de fond de Vite, je me fais un café, je mets un aspro dans ma bière. J'en ai marre d'oublier ce que j'ai fait, ce que j'ai à faire. Alcacel, c'est. Je me réveille, c'est la guerre. qu'est-ce qu'il y a par terre Plein de cadavres de fond de Vite, je me fais un café, je mets un aspro dans ma bière. J'en ai marre d'oublier ce que j'ai fait, ce que j'ai à faire. J'suis grave dans le pâté, la tête dans un étau, des cartons de neurones niqués. Vite, amenez-moi chez le veto pour me piquer, je suis zombie. Je me rappelle plus du début de la soirée, attends, je veux dire de la fin. Enfin, de façon, je me rappelle plus de rien vu que je suis pas dans mon lycée. j'ai dû perdre mes clés, mon fric, mes papiers, bref, tout ce qui peut se perdre. J'ai la gerbe. Et se réveille-toi, j'ai plus d'estomac. Mais qu'est-ce qui a pu se passer depuis qu'on est tombé dans le coma? Ma deuxième boisson, c'est l'effet Algan contre les lendemains d'alcool et leurs effets rageants. J'ai une casquette et plus de plomb dans le crâne. Une migraine comprimée à supprimer au doliprane. J'ai des remontées de bulles, un lendemain de balle où je crache ma bile. Je roule ma bille sur un mauvais versant. Une ivresse effervescente descente, indécente, ma descente m'emmènera aux enfers, aux catacombes à ah d'enfer. Ah ça commence à me revenir, on était accoudés au bord des boires dans le bobard. Je faisais croire que je portais un slip au bar et ça se barre, on vrille avec trop de filles horrifiées, de pouf pouffin, hein. dans le tiss jusqu'à l'étouffement. On avait les fonds de bouteille en criant youpi c'est Noël, juste avant de se laver les dents avec la vieille brosse à vaisselle. Puis l'image d'un pote qui pleure et celle du pote du pote qui fait la tête. Je pisse plus rien quand j'ai fait la fête. Rappelle-toi, GG, la soirée c'était de la enquête, toi t'as terminé, tout l'objet sur la moquette, t'as ramassé pour aller sur les quais. Toi, t'as fini dans la scène, comme une queue de tu te rappelles Je bois comme un trou, ma mémoire brisée au mari brisard. Tu t'es vu quand t'abuses Non, je me suis pas vu, je m'en rappelle plus. J'ai alcotisé tous mes écus pour la sécu. J'ai voulu donner mon foie à la médecine, mais ils en ont pas voulu. Alcacel, Je me réveille, c'est la guerre. Qu'est-ce qui au porteur, plein de et de fond de Vite, je me fais un café, je mets un aspro dans ma bière. J'en ai marre d'oublier ce que j'ai fait, ce que j'ai à faire. Alcacel, Je me réveille, c'est la guerre. Qu'est-ce qui est au porteur, plein de et de fond de Vite fais un café, je mets un aspre dans ma bière. J'en ai marre d'oublier ce que j'ai fait, ce que j'ai à faire. Brillage la lourde du rad, on ferme ton soir, puis je veux pas de voyous dans mon bar. Dégage, connard <laughs> Normal, tu puisses pas me saquer, pas ça à sec, quand Zanoxon sert le saké. Putain, si c'est pas malheureux de voir toute cette génération perdue dans l'alcool, les patrons de marques de bière se remplissent les poches et trente bêtes en enfermant le diable dans des putains de canettes. Vas-y, bois, comme ça tout à ta misère. Vas-y, bois, les filles en une à ton compère. Zombies, tous dans le vice. C'est à la mode, faut croire que ça fait bien. T'as fiché 6 à la main. J'suis pas nul, Maintenant, c'est ton cerveau que t'as perdu. Et pourtant c'est juste pour le style que t'as bu Trop du cul, tu croyais jouer Mais ça y en a drogue dure tu Et maintenant t'es devant le fait accompli Avec mon pote, j'ai teasé comme il tease Et comme il tease, je pouvais plus retourner à la maison J'avais perdu la raison Je me noie dans ce que je bois, je peux plus me payer mon loyer Les bars, je les fréquente plus tard que le fréquence start leur envoyer Mon QI, un lendemain de q Je cours circuit des fuites de cerveau J'aurais dû tomber dedans dès le berceau Y'a qu'à l'eau, mais y a pas que de l'eau que je vis L'alcool mon hobby, avec des souvenirs de vomi Quand je pense qu'on me fait plus confiance que je fais honte à ma fiancée. Tout renverser, tout casser, tout taché et sans balancer. C'est devenu essentiel comme RTL de m'envoyer au-delà du réel. Faut que je défonce une 7 j'ai 25 ans, des absents, je tremble. Il me semble que lalka guérit pas de Parkinson ni d'Alzheimer. D'un œil ah. vitreux, je m'attends morflé dans la vitre. Suis d'un type qui boit des litres et qui fait le pif, c'est ça le titre. Alka-Seltzer. Je me réveille, c'est la guerre. Mais qu'est-ce qu'il y a par terre Pas de cadavres de fond de verre. Vite, je me fais un café, je mets un aspro dans ma bière. J'en ai marre d'oublier ce que j'ai fait, ce que j'ai à faire. alka Je me réveille, c'est la guerre. Mais qu'est-ce qu'il y a par terre Pas de cadavres de fond Vite, je me fais un café, je mets un aspro dans ma bière. J'en ai marre d'oublier ce que j'ai fait, ce que j'ai à faire. Je pense à mettre Hala, Voilà, euh, zwinkel zinuzten Bon, euh, entzuten hor a euh, gure, e, gure Euskal Iratietan Bo, egeran orain Et gira etxeat eta tes edan de Gounes. Eh, bide tipiak hartuko ditugu, hor ez posible, ez da seriosa xa, hori gana... Eh, <laughs> Bo, eh, dugu hor, e, txasartzeko! <laughs> kaltu bat, pastu nahi? Bai, nahi diot... Guns and Roses, Terminatoren kantua! Hale, bombe, agian gelituko gira, xibaltareko... Bidezka tipi hortan, eh? Hala, bon, hemen ungira txomin. Ebe hor, xibaltareko... <coughs> <coughs> Eh, Bideska uh, hortan... Eh, ez duk beroik, eh? Ez duk bate beroik eta egia erran, pita seurnuk bihar maranta izanen izala. Sibaltaren gireno, uh, behar diau, uh, pasatu, kantu bat, uh, Sibaldaren eh, eh, e, bizi den pertsuna eh, pertsona batek e, idatzia eta e, laro gita amak bazian proiektu bat elordoi <coughs> eskualdekoa <coughs> esplikatzen aldiguk e, zer zen proiektu hori? Bo, be, uh, amiko badira iniz laborari eta hemen diren laborariak dira gehienak uh, ahto egileak eta hartu azitakoak egiten eh, egiten dute hemen eta hartu eh, azi horiek egiteko nahi baute nahi bauk eh, ura eta berdi irrigatzeko eta hori guztia eta ik aipatzen den uh, garaia uh, proiektu bat laku handi baten egiteko hor hemen xibaltarre uh, xibaltarre el ordoi uh, toki eta nahi zitean hin laku handi bat eta Hor bilduko zuten urarekin, hafet nahi bauk, geop, uh, eh, alorretan eta iortzeko uh, eh, hartua hondiago eta azkar, azkarro eta aiteko. Hala. Benan denak ez zitian ados? Ez zitian denak ados eta emengo, uh, eh, emengo biztanleak uh, le, lehenak ez ados izaiteko eta borrokatu, borrokatu die antolakuntza eta eh, bat izan duke, dena jarrituk kontra. Uh, izan zitean hainitzekintza eta eh, erringarriak ene ustez, eskipzi esikatzia interneten, elordoi zapatuz, E, eta ala, atxuman iniz gauza. Eta, eta, eta atxemaiten alda edo, fe, bada kantu bat ere, kantu bat, ori. elo, elordo deitzen dena, <coughs> hori ez duzia atxemanen interneten, hori bakarrik gure bazterrok emakizunen entzunen duzia. Ala, exkluzivite, me ah, zidez bai. bat eo, hainitz exkluzivitate. Bururaino, bururaino. Ba, bururaino. Eta, hala, e, emengo, ordean, e, erranduk emengo... E, Kantari batek, kuntzulu kantariak. Eta horrekin agurtuko ziustegu, uh, gure bazterok emankizuna bukatua da, gusartu behar gira nike eta uh, nik, nik hor behar dute bero gailu bat, edo, zer, baina. <laughs> Fite txengituk, ez inketa. Eta, eta beraz, uh, Xabi urrengo arte, Bai. Ez duzi antzi behar, eh, uh, ilabeteko lehen ostiralean entzuten alduziela, bai ere agurtzen ditugu ere uh, um, beste lagunak, ari direnak ere... Ez, ez, ez, ez, Gure bazte jok, elo, uh, eh, elordo uh, eh, hala, uh, Eta big up beraz uh, uh, proiektu suntsitzailen kontra abokatzen diren egita gehi irabazten alda, elok doi duzie adibide ona! Adio! Adio. Bizi kospean, ikospean, historian zehar, guk mi buzekoak, gaur aipatu behar, gelor doiek isortzen, ditu zenbait ez du batean, ditu nahi bihar. Ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez, lakua ez zauku beharrez. Ez ez ez ez ez ez ez natura ez kutsan hua ez zauko beharrez Ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez Natura ez gutxa negarrez Haute hor dira, bapo bezain eder Izen ez berditxuak, lazer eta ager Haundien gutil tipi, garru egi esker Garbi ez dituztenak, botan aiz laizter Ez ez ez Kontua ez zauku beharrez, kutsa negarrez Ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez Lakua ez zauku beharrez Ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez beti bera nagusi ta zer bila sogi bizi nahi dugula dezatela jakin elobro jut bakean bere lagunetin zuen zinin jakabi beste ikasikin ez